บุ๊กทูสามสิบเจ็ดทีกาปุลูตุจูระหว่างเดินทาง perjalanan เขาขับรถจักรยานยนต์ dia pergi dengan motor ขาขี่จักรยาน dia pergi dengan sepeda เขาเดิน dia berjalan kaki เขาไปโดยเรือใหญ่ dia pergi dengan kapal เขาไปโดยเรือ dia pergi dengan kapal motor เขาว่ายน้ำ dia berenang ที่นี่อันตรายไหมคะ apakah di sini berbahaya การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะ apakah berbahaya bersepeda sendirian di sini มันอันตรายไหมคะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน Apakah berbahaya berjalan-jalan di malam hari เราหลงทาง Kami tersesat เรามาผิดทาง Kami mengambil jalan yang salah เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม Kami harus kembali ke jalan yang tadi จอดรถได้ที่ไหนคะ Di mana kita bisa parkir ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ Apakah ada tempat parkir mobil? ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะ Berapa lama bisa parkir di sini? คุณเล่นสกีไหมคะ Apakah Anda dapat main ski? คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ apakah anda naik lift ski ke atas gunung ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ apakah di sini dapat menyewa peralatan ski